por amarrarse a tu cuello y el cielo de la luz. Hola, bon dia. Em dic Niobe. Avui us parlaré del meu esport preferit. El meu esport preferit és la gimnàstica esportiva. La gimnàstica esportiva tracta d'utilitzar barres i paral·leles. I ara us passo amb la meva amiga Laura. Con ya dit la nueva amiga Niobe, socla la Laura y yo también vais a hablar del nuevo sport preferido. El nuevo sport preferido es la piscina, que consiste en nedar y a cuatro ha quatre esquina crol, Y una braça. Y ahora os paso a la nueva amiga María. Hola, Jo em dic Maria i com us han dit les meves amigues Niobe i Laura, anem a parlar dels nostres esports preferits. El meu esport preferit és el hip-hop. El hip-hop es tracta de moure't i fer passos de ball i també de fer una coreografia. I per últim us passo amb la meva amiga Ainhoa. Hola, jo em dic Ainhoa Cazorla i i us vaig a dir el meu esport preferit. El meu esport preferit és el bàsquet, que consisteix en tirar i botar la pilota i si entra a l'aro aconsegueixes punts. Espero que us hagi agradat aquest programa. Adeu i moltes gràcies. Tu mira, tu mira, clava una